vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā - kafijas pauze. Slavēts Kristus, radio Marija, oh, uh, Marija, La, <laughs> radio Marija Latvija klausītāji. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Jā, uh, šajā kafijas pauzē šodien ir pirmdiena. Uh, Uh, ir sākusies jauna darba nedēļa, pirmdienas, manuprāt, diezgan grūtas dienas, lai ieskrietos jaunai darba nedēļai, bet uh, es ceru, ka šajā kafijas pauzē es kādu daļu klausītāju, vismaz kādu daļu klausītāju iepriecināšu, jo uh, blakus man ir viesis, <laughs> tikko jauniesveidītais priesteris Henriks eh, Rektiņš. Paldies, ka tu esi kopā ar mums, eh, ar, vis, ar mani un ar visiem Radio Marija Latvija klausītājiem. Tādēļ es eh, Radio Marija Latvija klausītāji aicinu jūs, ja jums ir kāds labs vārds, kāds apsveikuma vārds, ko novēlēt mūsu jaunajam priesterim, tad varat zvanīt

Un tagad tu, uh, Henrik, esi viesis, tad uh, mēs saprotam, ka saruna būs par tevi. <laughs> Varbūt nedaudz par tavu ceļu uz priesterību. Tu esi, šī nav pirmā reize, kad tu esi Radio Marija Latvijas studijā. Esi bijis gan klātienē, gan attālināt. Arī diakona raidījumos esi bijis, nu, tad tu vēl biji diakona statusā. <laughs> Jā, kaut kā tās lietas ir ļoti strauji attīstījušās pa šo laiku. <laughs> Jā, bet es tiešām... Uh, ļoti priecājos, ka tu piekriti. Es eh, nu, savā ziņā neticēju, ka būs šī iespēja tevi uzaicināt. Tikko, tikko ir bijusi ordinācija. Jā, nebija iemesla atteikt. <laughs> Vēl tev nav draudze iedalīta. uh, nu, jauna nav. Es tā kā vēl pie madoniešiem skaitos, bet uh, nu, droši vien kaut kādas pārmaiņas sekos ar laiku. Protams, varbūt arī es palikšu madonā, kas zina to, to droši vien jā, Dievs un bīskaps eh, lems savā starpā. <laughs> jā, un tad, uh, nu, kamēr mēs gaidām kādu uh, radio klausītāju vai nu zvanu vai apsveikumu, tad sarunā uh, būs par tevi, par tavu ceļu nedaudz uz priesterī, bet arī par šo gadu, cik tev apmēram 9 mēneši tu biji Madonā, Madonas draudzē. Jā, par, tavs, tā. par tavu gūto pieredzi šajā pastorālajā darbā, kalpojumā. Tad varbūt uh, sāksim ar to, no kurienes tu nāc un uh, vai cik gados tu apzinājies šo nu, savu aicinājumu uz priesterību, vai tev ir vēl pirms tam tu esi kaut ko pastudējis? Uh, nu, tāda īsta biogrāfiska, var arī nedaudz garāka. Jā, nu tā vispārēji runājot, um, esmu no Valmieras, uh, no ticīgas vidas, ticīgas ģimenes nāku. Uh, baznīcu apmeklējumi nav nekāda neierasta lieta. Arī no bērnu kājas. Jā, arī no bērnu kājas. Pamatā gan sākumā bija svētdienas, un uh, arī līdz uh, nu, kādam pusauģu vecumam, 12, 13 gadiem, arī tā vienkārši kā tautā saka, veģetēju baznīcā, jā, nu tā kā esmu klāt un, un lūkšanās tā kā piedalos, bet, nu tā, varbūt nebija ļoti dziļi iegājis tādā ticības dzīvē, un eh, arī savā veidā pateicoties tam, ka man paaicināja kalpot pie altāra kā ministrantam, tas arī deva tādu iespēju ne tikai iedziļināties liturģijā, to izprast, eh, to tā kā apgūt, un vienlaikus arī saskatīt tajā, uh, to noslēpumu, kas tajā un arī visā, skaistumu. Jā, pie... tieši tā liturģija ir vienkārši fantastiska. Es to vienmēr baudu, un, uh, un es tajā esmu iekšā par visiem simt procentiem. Un, un uh, savā veidā arī tieši pateicoties šai kalpošanai, kas man sanāca pirms iestāšanās seminārā desmit gadus, kā ministrants kalpoju. Tas ir pietiekami daudz. Tas ir, tas ir uh, ilgs jā, laiks. Nu, priekš tāda jauna puiša diezgan, <laughs> gan... sevišķi, ja tu tur, nezinu, tev ir gadi – 17, 18, un tu esi pieredzējušākais starp visiem, ja, un ka tev kā, uztic jaunus ministrants, kurus apmācīt, uh, audzināt un tam līdzīgi. Sākās jau tavs pastorālais kalpojums. <laughs> Savā veidā, jā, bet vienlaikus arī kā, nepazaudēju to fokusu, meklēt kā, arvien vairāk dziļāk savas attiecības ar Dievu sākumā, kā, protams, viss kā jau eh, bērniem iet caur tādu Eh, varbūt sākumā pienākumu, tādu, bet tā pienākuma apziņa ļoti svarīga, jo tā palīdz tādos eh, šaubu mirkļos noturēties, eh, palikt uzticīgam tam, ko tu esi uzsācis iet, un tā atbildības sajūta sniedz arī tādu, kā arī vēl tādu dzine, dzinuli virzīties tālāk, un arī savā veidā tas arī palīdzēja man ar laiku iemīlēt misi arvien vairāk, Un arī darba dienās jau sāku nākt, protams, pa vakariem, jo es esmu pūce, tur no rītiem nav jēgas mani aiztikt. Un, uh, un vienkārši laika gaitā arī jau beidzot vidusskolu, kaut kur tā kā studēju, parasti braukāju, vai nu, tā bija Rīga vienu kaut kādu manu dzīves posmu, gan turpat Valmierā sanāca arī studēt kādus gadus. Un, uh, Un, uh, tas viss kaut kā salikās, ka tajās studijās es pats meklēju sevi, mēģināju saprast, kas tad ir tas mans, jo principā gribējās jau būt tā kā visiem, un ja jau visi tur nezinu. Studē, vai mācās, vai strādā, tad tur ir mašīnas, pērk, tur tusē, tur viss kaut ko tādu. Nu, kā jau jaunietis, nu, ko tad tur var citu domāt, bet uh, kaut kā tas īsti kā neaizgāja, vienlaikus kā neuzrunāja. Varbūt es pārāk daudz gribēju citiem līdzināties, bet patiesībā kaut kur dziļi iekšēji uz kaut ko citu tika aicināts. Es vienkārši nesapratu, uz ko. Un uh, tad uh, tajā brīdī, kad es kā, pats savā šajās iecerēs kapitulēju, uh, tad es arī varēju būt atvērts tam, ka Dievs kā, kaut kādā veidā mani pamudina, paaicina, un tie kaut kādi dažādi signāli, žesti ir bijuši daudz dažādi arī pa visu dzīvi, bet es vienmēr tā kā pateicu, nē, es jau neesmu nekāds svētais, tur seminārs noteikti nē, es pat, lai gan arī nezināju, kas tas bija. Bet uh, jau tajā brīdī, kaut kur apmēram 23 gadu vecumā. Tiešām, kā, kā ministrants, tu pat tā īsti nezināji par garīgo uh, semināru? Nu, apjausma bija, es kaut kur laikam te bija grozījies, un kā es zinu no citu runām, tad viņi jau, lai, nu, jau krietni laika apakaļ bija domājuši, nu, ka šitas varbūt būs kadrs, varbūt ka atnāks. Es nemaz nezināju, ka par mani tā spriežas, tikai, nu, es domāju, nu, ko jūs varat zināt, es tikai tajā brīdī izlēmu, ka es stāšos. Uh, Bet uh, nu, līdz tam kaut kā bija jānonāk. Un varētu pat teikt, ka Dievs ir tik ļoti mīlošs un tik ļoti pacietīgs un tik ļoti neuzspiedošs, ka viņš atļāva man darīt, kā es gribēju, pats ņemt tur dar, darbojies, bet, nu, ja pats nepavēlts, tad jau varbūt pamēģinās šito, varbūt pamēģinās to un kaut kā pateicoties arī varbūt tādiem dzīves satricinājumiem, pateicoties lūkšanai, pateicoties pārdomām, es kaut kā pie tā nonācu un tad uh, 2017. gadā iestājos. Un, eh, jā, ir bijis ļoti daudz kas par šo semināru laiku, visādas dažādas pieredzes, daudz kas jauns apgūts. Tā skaitā arī pastorālajā ziņā, bet nu, kā jau arī par, par Madonu jau iepriekš tā nedaudz īsi pieskārāmies, tad tas pastorālais uh, aspekts konkrēti, ko es varēju piedzīvot Madonā, aizvadītos nu, teju deviņus mēnešus, ir tiešām bijis kaut kas ļoti vērtīgs. Es domāju, arī manu aicinājumu tiešām pilnveidojošs, tāds eh, arvien vairāk stiprinošs un iedrošinošs. Kas ir tās jomas, kur tu vēl uh, studēji bez Rīgas garīgā semināra? Nu, kur tev ir kādas uh, zināšanas? Nu, kur tu, nu, kaut vai nedaudz <laughs> iebāzi savu degunu jā, nu, <laughs> kādās tur, studijās? Rīgā es iebāzi savu degunu tā teikt, saucamajā e-biznesā un loģistikā, tur es nekas nesu. Tas, tas neskaitās. <laughs> tur, tur es biju tik īsu laiku, un es pats tur biju kā apmaldījusies avus, tur nav pat jēga pieskarties. Bet uh, trīs gadus eh, Valmierā Vidzemes augstskolā pastudēju turismu organizāciju un vadību tādu mhm. programmu mm -hmm. bija. Un uh, varētu pat teikt, ka savā veidā uh, arī, protams, vidusskola un tieši tās studijas, es tā skatos retrospektīvi atpakaļ, ka, ja man nebūtu tās studijas, es varbūt nebūtu tāds, kāds es tagad esmu. Jebkura pieredze, tā, nu, tā skatos un domāju, vai tad es tiešām kaut kur pazaudēju savu laiku, bet tādā dievišķā skatījumā es skatos, ka nē, ka Dievs kaut kā to arī pieredzi, vienalga viņa tāda it kā pozitīva, varbūt negatīva, bet viņa ir vērtīga. Un viņi ir veidojusi mani tagad tādu, kāds es esmu, un iespējams, ja es atnāktu uz semināru ātrāk, es būtu tāds ļoti kluss, tāds kautrīgs un nevarētu runāt. Man agrāk bija bailes no publikas, bailes no uzstāšanās, bailes no kaut vai komunikācijas ar cilvēkiem. Un kaut kā tās manas pieredzes, kuras līdz šim ir bijušas arī pirms semināra un semināra laikā, ir palīdzējuši man atvērties. Kaut kādā veidā man vienkārši baili vairs nav vispār pilnīgi. Um, tev ir kāds uh, sveiciens, labdien, lai dievmāmiņa, lai dievmāmiņas palīdzība jūsu sveitīgajā darbo, darbā. To raksta Ilze no Mešciema. Paldies, tad es atgādināšu radio klausītāju, šī ir tā iespēja jums vai nu piezvanīt, jā, darba apstākļi atļauj tad uh, sveikt mūsu jauno priesteri vai arī kā Ilzi izdarīja, tad uzrakstīt īziņu. Un tad uh, tālruņa numurs uh, zvanam ir 67 969 131 vai arī var rakstīt 266 77 272. Cik tev, uh, vai jā, nu tad uh, pacelsim zvanam. <laughs> jā, lūdzu. <laughs> Halo! Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Ļoti prieks, liels prieks dzirdēt mūsu jauno priesterīti. Es vakar klausījos viņa pateicības runu visu un nopriecājos. Domāju, ak, Dievs, mīļais, cik mums jauks priesterītis būs. Mēs visi, <laughs> noteikti, visi mīl to pēc tās runas visu. Un, nu, nu, un, Nu, jauks priesteris, lai Dievs viņam palīdz, lai Dievam viņam savā patvērumā un priecājos un sveicu viņu, lai viņam veselība, veselība, veselība. Un es jau kā pastāvīgi klausos to radio Mariju, tā es vakar noklausījos visu viņa, no nu, to iesvētīšanas, visu, visi, visu un, un priecājos un priecājos, lai mums vairāk būtu, lai mums vairāk būtu šitādu jauku priesterīšu ar runas dāvanām un ar visu, visu, nu, nu man vārda trūkst izteikti. Paldies tev, Valentīna. Paldies, jā. lai Dievs aizmaksā. Lūdzieties par priesteriem. Jā, lūdzos, es lūdzos par pārcinājumu, par priestežu, par jūs, par veselu rožu kronīti un atskaitīju pateicībā par mūsu jauno priešterīču. Paldies, paldies. Jā, tas bija arī tas, jā, paldies, tas arī bija tas, ko tu arī aicināja, vai ne, mm -hmm. lūgties, un um, vakar bija labā gan svētdiena, un uh, tika lūgts par aicinājumiem gan uz garīgo kārtu, bet arī par ģimenēm. Jā, nu ģimenes, no kurienes tad uh, nāk šie priesteri, jā, nu viens no tādiem pamatiem, protams, ir kristiešu ģimenes, bet, nu, Dievam tie ceļi ir dažādi arī, ir tāda pārsteiguma, kad arī nāk no tādām ģimenēm, kur pat nav kristīgi vecāki. Tad, uh, jā, Valentīna jau zvanīja mūsu klausītāji, tev pateicības runa. Tas bija tas, kas arī ļoti mani uzrunāja, tā sirsnība, tā vienkāršība un, uh, nu, <laughs> nu, es pat, uh, jā, man pat nav ko piebilst, tas, uh, un uh, paldies arī manam kolēģim uh, Jēkabam, kurš arī notranslēja šo svēto misi, svētā misi bija sestdiena un translācija bija no svētā Jēkaba katedrāls. Tad, cik gadi tev bija, kad tu iestājies seminārā? Varbūt tā nedaudz, un tad pēc muzikālās pauzes tad par Madonu. Kad iestājos seminārā, man bija nu, pilni un rastīti 23 gadi. Tad, tad uh, gluži ne 18 gadi. Jā, ne 18, jau kaut ko bišķiņ apostījis, apbražājies, kaut kur varbūt sasities, bet uh, kopumā tāds uz pozitīvu, nu, pozitīvu uz dzīvi raugojošs tāds uh, cerības pilns puisis, kas meklē kā, savu, savu vietu šajā pasaulē. Un, savā veidā arī Dievs uzrunāja. Arī caur semināru tas pirmais uh, mācību gads seminārā bija vienkārši kosmosa, tāda eiforija, viss viens liels tāds gads, es man liekas, tik pacelāts savā dzīvē nekad neesmu bijis. Kas bija par iemeslu tam? Ja es zinātu. <laughs> <laughs> ja es zinātu, jo, ja es zinātu, tad es noteikti varētu tādus visus gadus arī turpmāk padarīt. Bet, eh, bet eh, jā, kaut kas bija tiešām tajā visi īpaši, īpaši žēlstība. Tas, tāda žēlstība, varbūt tas, ka viss tāds jauns, varbūt tā vide, viss ir saprotamies. Nu, to pirmo gadu tiešām izmantoja, lai ieietu ļoti dziļi tajā visā. Protams, jau ar laiku jau vienmēr ir kaut kādas krīzītes, kaut kādas tur grūtības. Vai šaubas otrē, trešais, bija? Kurš, vai šaub, jā, bija šaubas? Jā, jā. Arī pat tagad, ikdienā, ik pa laikam ir tādas diezgan nopietnas šaubas. Vai tas ir mans? Uh, jā, vai tas ir mans, vai kāda jēga, vai nu, kā, jau, kā jau visiem nu, ir. Kā jau visiem laikam. Gan. Nu. Ne, nekas eh, tāds, eh, nu, mēs nelidojam virs zemes, diemžēl. Mēs neesam svētie jau uzreiz. Mēs esam eņģeļi. Neesam eņģeļi, jā, mēs esam vienkārši cilvēki, tāpat kā katrs. Un, un īsnībā šis aicinājums, viņš nav Eh, ar cilvēciskiem spēkiem ceļams. Viņš ir eh, tikai dieva žēlstības eh, vadībā. Nu, viņš var pastāvēt un viņš var arī uzplaukt, augt tāds, kādu to arī dievs vēlas īstenot. Tur, ja pats kaut ko mēģinās, nekas tur beigas nesanāks. Tad tādā priesterībā nav profesija, tas, nav ko profesija. tu izvēlējies, bet tas ir. Tas ir dzīves ceļš. Dzīves ceļš. Tas bija viens no jautājumiem, ko es tev, ko es tev vēlējos uzdod, kas tev ir priesterība. Jā, dzīves ceļš. Tieši tik īsi, tik konkrēti. <laughs> Labi, paldies tev tad par šo sarunu. Tagad ejam nelielā muzikālā pauzē, lai skan dziesma, kunga dziesma tev. Tas ir no Jeremija grāmatas pirmās nodaļas un no 4. līdz 12. pantam. radīju tavas mātes miesās. Es Radio Marija Latvija klausītāji, paldies, ka esat kopā ar mums šajā rītā. Šeit studijā esmu es Aija Avotiņā un blakus man ir tikko sestdiena 20. aprīlī ordinētais priesteris Henriks Rektiņš. Un, jā, cik interesanti, tava ordinācija notika pirms, nu vismaz šajā gadā, iekrita pirms labā gana svētdienas. Jā, sakritība, nejaušība. Nejauši. Man, parast, man patīk šis teiciens, ka dievam nav nejaušības. Jā, laikam būs jāpiekrīt. <laughs> Jā, un eh, es esmu pārliecināta, bet es, es zinu, ka mēs eh, apkārtējiem cilvēki noteikti ar lūkšanām nu, varam tevi atbalstīt, lai tu tiešām būtu labs gans, un tas tāds mans vēlējums ir, kas spētu būt patiesi tāds Kristus uh, liecinieks un cilvēki caur tevi saņemtu Jēzu. Jā, paldies, Lielas. Es tiešām gaidu šo atbalstu. Tiešām, tiešām gaidu. Iedrošinājumu ne, un ka tu neesi viens. Jā, tas ir ļoti svarīgi visiem priesteriem. Es domāju, tas arī bieži vien kaut kur tajās uh, rutīnās, ikdienas gaitās, kaut kur tādā skrējienā, tas varbūt kaut kur, nu, rada priesterī tādu trauksmi, tādu arī varbūt eh, nogurumu, varbūt eh, tādu eh, mazvērtību, nespēju un vienlaikus arī tādu nu, apziņu par to, ka tā darāmā ir tik daudz un ka cilvēki no manis gaida, bet nu, tīri cilvēciski apzinoties, es nevaru iedot to, un tur ir jābūt kaut kam pārdabiskam, tur ir jābūt arī no cilvēkiem kaut kādai, varbūt ne, iecietība nebūs īstais vārds, bet tādai, nu, Eh, spējai dzīvot līdzi ar priesteri. Un droši vien tas arī būs, kas tajā arī draudzes dzīvē eh, noteikti palīdzēs garīgi augt tieši pašai draudzēji, ja viņi visi cilvēki, tā skaitā priesteris, būs uz viena šī viļņa eh, tādā nu, garīgajā dzīvē, ja viņi tā kā virzīsies to, tuvāk savai svētapšanai, ies šajā svētdarīšanas ceļā, kurš ir šīs mūsu dzīves ceļš, tad uh, noteikti visam vajadzētu būt kārtībā. Klausoties uh, dziesmu, tu minēji kādu tādu skaistu liecību, vai tu vari to padalīties? Uh, jā, man vienkārši tā kā klausoties to dziesmu, kas skanēja, man uh, attaus tā kā atmiņā, tur bija tie vārdi par tādu, ka tu esi tur izredzēts un tā, un uh, Eh, man parasti šādi salkani vārdi nepatīk, bet uh, bija kādas rekolekcijas seminārā, neatceros, kurā kursā mācījos, un mums uh, eh, karmelīta māsas kā, bija arī pieslēgušās palīdzēt. Viņas kā, pašas nevadīja, tur bija priesteris, man liekas, priesteris Daumans vadīja rekolekcijas. Nu, Daumans Abrickis, kas ir. Jā, jā, jā no, no Aglonas. Nu, Aglonas. Un, uh, Un, uh, mums bija tāda īpaša adorācija, kur visvētākais sakraments bija uzstādīts uz altāra. Eh, Māsa tur pašā, pašā aizmugurē, un tad puikas kā tur pa saviem soliem sēž. Bija tāds tā kā laiks klusumā, ik pa laikam kāda dziesma vai kas tāds. Un, un tad bija tāds aicinājums, ka ja, kā katrs personīgi, individuāli, ir brīvi, ja sajūt tādu vēlmi, var iziet un tā kā centrā nomesties uz ceļiem sakramentu priekšā, vienkārši nu, tur pabūt. Nu, tādu brī, īsu brīdi. Un māsas, ja viņas sajūta tādu, kā, nu, ka viņas mm. tā kā pamudina, viņām arī bija svētie raksti līdzi, un viņas tā kā uz tādu pamudinājumu varēja atšķirt kādu rakstu vietu, un tad eh, tā kā nu, fonā varētu teikt, nolasa šo fragmentu. Un es arī kaut kādā brīdī kā izjūtu to, Mm, aizgāju, un, un tad eh, nu, kā kaut kāds brīdis klusumā bija. Tad uh, māsas laikam bija uzrunājušas šis fragments par uh, eh, Filipa un Natanēla paaicināšanu. Uh, un, uh, un tieši par to, ka Filips šim Natanēlam saka, nu, es redzēju kungu, ja, un, un viņš tāds nu, ļoti skeptisks, bet uh, tomēr nu, arī tāds likuma, arī kalps, ja, un, un kaut kā tāds uh, it kā visu dara, bet tā kā nelīdz galam ir atvērts. Un, uh, un ka pēc tam Natanēls pats sastop Jēzu, bet sākumā arī tā kā viņu neuztver nopietni, un tad uh, pats Jēzus saka, ka viņš viņu pazīst, ka viņš ir tā kā viņu jau, jau izredzējis, jau, jau, jau sen zina, un Natanēls, nu saka, kā tas var būt, kā tu man pazīst, un tad uh, Uh, Jēzus saka par to, ka viņš jau viņu redzē, redzēja zem, laikam, vīģis koks, tas bija, kur viņš sēdēja atpūtās eh, no, no saules, eh, tādā pēnā. Un tajā brīdī eh, Natānēls atvērās. Un savā veidā tas īstenībā pat raksturoja arī manu tādu aicinājumu sākumu posmu, ka es tā kā vienlaikus meklēju, bet tāpat laikā kaut kur varbūt biju nedaudz noslēdzies, un ka pats Dievs tā kā atvēra tos uh, sirds vārtus. Un nu, tā jau arī pamatā Dievs arī darbojas, ka uh, Eh, it kā mēs paši ar saviem spēkiem to tā kā neatveram, bet ka Dievs dāvā šo žēlastību un ka tu būdams tāds brīvs, eh, ja tu piekrīti šai žēlastībai, ka viņa tevī strādā, tad viņa pati tevi atver un dara, eh, dara pieejamu Dievam, un attiecīgi Dievs piepilda tevi ar vēl vairāk žēlastībām, kas tevi paceļ tevis pārnos, un tad tu uzreiz esi tas uh, Eh, liecinieks, kas gatavs kalnus gāzt, tiešām tā kā burtiski teikt kalniem, lai viņi maina savu lokācijas vietu, un viņi arī to izdarīs. Un, un ticība ir tāda, nu, vairāk par 100% noteikti tajā brīdī. Jā, klausoties tevī, es eh, aizdomājos, ka varbūt tāda neliela atkāpta runāja par šo eh, žēl, nu, ka Dievs dāvā šo žēlastību, ja ka mēs paši saviem spēkiem nevaram, bet vai mēs varam lūgt, lai Dievs dod mums šo žēlastību? Jā, noteikti ne tikai var lūgt, bet, bet arī vajag. Jā, jā, jā, jo, nu, mēs varam cerēt, ka Dievs tā kā nu, iedos, pats, neraugoties jā. Uh, uz to, vai mēs lūdzam vai nē, bet uh, nu, tas būtu tāpat kā līdzīgi ar šiem te aicinājumiem, kas, nu, no, protams, Dievs var paaicināt uz dažādākajos veidos, vai tas ir kaut kur, nezinu, uh, cilvēks, kurš ar ticību nav bijis pazīstams un ir tā kā, nu, jaunatgrieztais, ja, vai, uh, kas no, no mazotnes ar ģimeni kopā baznīcā ievadīts, eh, var būt visādi, bet uh, tas nav jautājums par to, kur tad tas vairums nāk un, un kāda ir tā efektivitāte aicinājuma atpazīšanā vai attiecībās ar Dievu kā, kā tādās, bet uh, tas ir vienkārši jautājums mums katram personīgi, kā es dzīvoju savu uh, ticības dzīvi, vai es tiešām esmu autentisks liecinieks, vai es pats pirmkārt priecājos par savu ticību un dzīvoju tajā savā ticībā ar pilnu krūti, un eh, vai tad, kad es dzīvoju savā ticībā pilnvērtīgi, vai man nav uh, tāda tā kā, nu, nen, nenoslēdzama vēlme liecināt. Un savā veidā arī mēs katrs pats uz sevi paraugoties pirmām kārtām, ja mēs uh, tiešām dzīvotu savu ticības dzīvi autentiski, uh, Eh, patiesi arī būtu pilni šīs dieva dāvātās dedzības, es domāju, ka šie aicinājumi arī būtu. Un eh, būtu ne tikai jā, no, no dažādām ģimenēm, būtu arī no, no tiešām, kas piedzīvotu atgriešanos. Kas tavuprāt ir tie šķēršļi, kas uh, traucē puišiem izvēlēties uh, šo priesterības ceļu? Jo es domāju, ka izaicinājumi ir katrā gadsimtā bijuši. Katrā gadsimtā tie ir savi un uh, gan uh, grūti. Tā kā laikam viss, jā, man, e, es gribēju teikt, laikam visu nevar nu, norakstīt. Nu, mēs tādos laikos dzīvojam, un kad Dievs cilvēkiem vairāk nav vajadzīgs, nu, nu Dievs ir pārvisam. <laughs> Dievs Jā. pārvisam, lai kā mums šķiet, ka mēs grozam Dievu, bet Dievs ir pārvisam. Jā, nu, aicinājuma tēma īstenībā ir ļoti tāda, nu, eh, ļoti vienlaikus noslēpumaina un tāda reizēm varbūt eh, arī ne līdz galam izzināma. Un eh, nav runa tikai arī par šiem aicinājumiem uz garīgo kārtu, bet uz aicinājumu kā tādu kopumā katram cilvēkam izšķirt aicinājumu katrā laikā ir bijis ļoti grūti. Vienkārši šobrīd mēs esam pazaudējuši varbūt to tādu um, arī ticību un paļāvību uz Dievu. Kaut kur mēs it kā par to lūkšanās lūdzam, un tā kā uh, eh, lūkšanās bieži vien minam, bet mēs ar šo lūkšanu nedzīvojam. Mm -hmm. Un tā kā mēs šos vārdus, kā vārdi, tikai, jā, mēs nu, kā vārdus izsakām, kā maģiski vārdi, bet, bet... bet mēs eh, paši tam vārdam, ko mēs, mēs sakām, ne, mēs nenoticam, netic, neticam. mēs nepaļaujamies uz to. Un, ja mums būtu varbūt pat mazāk vārdu, bet vairāk šīs ticības un paļāvības, tad arī būtu vieglāk uh, tam noslēpumam atvērties. Un līdz ar to aicinājums taptu skaidrs. Vai tu atceries tos vārdus uh, uh, arhibīskapas Bigņevs Tankēvičs Sprediķis savā ordinācijas uh, svētajā misē? Par, uh, par brīnumiem. Jā, jā, Viņš izstāstīja, padalījās ar šo savu izpratni par brīnumiem, un, un tomēr tas gala noslēgums bija tāds, ka mums katram tiek dots pēc mūsu ticības. Jā. Līdzīgi kā, kā savulaik arī dekāna tēvs Jānis Voitiņš, kas kalpoja Valmjerā mūžīgo mieru, viņam uh, pavadījām viņu, uh, laikam tas bija 2010. gads, kad viņš uh, devās mūžībā. Uh, Un uh, arī pēc tam, kad jau bija tā teikt, visa bērnu svētā mise un viss tam līdzīgi, tad uh, attiecīgi priesteris Lauris, kas tajā laikā Valmierā kalpoja, viņš bija sagatavojis tādas, nu, uh, kartiņas, kur ir dekantēva foto un tur visi tie gadu skaitļi un tā, un tas laikam bija dekantēva citāts. Un, un, tas, un tas citāts skanēja šādi – ticība, punkts, no tās izriet viss, punkts. Un tik vienkārši. Tik vienkārši. Par tavu kalpojumu Madonā, jo es skatos, ka mums tomēr raidījums diezgan straujiem soļiem, tomēr tuvojās izskaņai, laiks ir ierobežots. Kāda tava pieredze ir? Nu, patiesībā tā bija vienot, ir tava Valmieras dzimtā draudze, ja, kur tu kā ministrāns, bet šeit jau tu darbojies kā, kā diakons, topošais priesteris. Tava pieredze? Mana pieredze ir tāda, ka es varbūt to tā kā iepriekš tīri teorijā, nu, neteiksim teorijā, bet tā teorētiski biju sapratis, ka tam tā ir jābūt, ko arī pāvests eh, regulāri atgādina par eh, šo laju iesaistu un nozīmi baznīcā. Un, ja es to sapratu tā vairāk teorētiski, jo nekur tā varbūt iepriekš tiešām tā viens pret vienu to neizjūt, varbūt eh, Valmierā kaut kas tam līdzīgs bija, varbūt arī Siguldā, kuras bija praksē, uh, Uh, bet tieši Madonas draudzē tas bija visizteiktāk, kur tiešām svētais gars darbojas un uh, darbojas pašos cilvēkos. Nu, reizēm kā, uh, daudziem no malas šķiet, ka nu, mēs kā, bez garīdznieka nevaram, viņam mums vajag vadīt, viņam vajag pateikt mums, kas mums ir jādara, bet tā ir tāda, nu, vecās darības domāšana, ka kā, arī Izraēla tauta, viņa gaidīja kā, tiešas norādes, lai viņa tas Dievs ir bargs, lai viņš tā kā pasaka, kas ir, kas nav, un mūsu vietā bezmaz vai izlēma, jo tā ir vieglāk, jo mēs paši negribam piepūlēties. Bet īstenībā Dievs ir, kā mēs zinām, brīvs, un viņš katram dod iespēju, ja tu kaut ko izvēlies, tad Dievs arī to pieņem neatkarīgi no tā, ko tu darīsi, viņš tev vienmēr mīlēs. Un uh, vienkārši, lai mēs arī paši uh, varētu piedzīvot tādu dievu mīlestību, dievu mīlestības uzplaukumu sevī, tad mums ir ar viņu jāsadarbojas. Un tieši tur Eh, šis mūsu katra aicinājums ir svarīgs ne tikai garīdznieku, bet arī laju aicinājums. Un lai aicinājums arī nav būt tādiem tā kā pasīviem, baznīcas solos sēdošiem, bet tiešām pašiem pirmkārt meklēt dievu, dzīvot dzīvās attiecībās ar dievu, un eh, tad jau arī pašā cilvēkā rodas šī vēlme Eh, iesaistīties, vēlme kaut ko darīt, vēlme uzsākt, ne tikai prasīt, nu, piemēram, no kāda cita, lai kāds kaut ko izdara, vai tikai ģenerēt idejas, bet arī tiešām darīt. darīt jā. Un uh, Madonas draudze ir tiešām ļoti uh, šādā ziņā spēcīga, tur noteikti daudz priesteri, kas tajā ir kalpojuši, ir ļoti piestrādājuši, lai tas tā būtu, kā tas ir šodien, Un, uh, viņiem arī dzīves ceļš ir bijis ļoti tur, dažāds, arī ar visām priesteru maiņām, un cilvēki ir dalījušies. Bet tomēr uh, to es jūtu, un uh, bieži vien kā, kaut kur tādas frāzes, varbūt tādas izskan, ka, nu, ka mums ir vajadzīgs gans, kas kā, parāda, palīdz tur vada, bet es, kad biju tur Madonā, es jau jūtu, tiem cilvēkiem jau sirdīs, viņiem jau viss ir. Viņi jau, viņi jau to zina un to jūt. Es vienkārši tā kā, varbūt, nu, protams, cik es varēju, iespēju robežās kā diakons, ja tur prāvests visas lietas pamatā dara. Bet tad, kad man uh, tika dot kaut kāda iespēja, es tikai tā, nu, mudinu, ejam, daram, ejam, daram. Un uh, pašiem cilvēkiem arī bija šī iniciatīva. Es pat daudzas lietas, kādas viņi realizēja, nebūtu iedomājies, bet tās ir tik skaistas ticības liecības, kā piemēram, nezinu, dekoratīvais. Uh, krusts no ziediem pie adorācijas kapelas pilsētas centrā uz nu, gavēņa laiku. Jā. Fenomenāli. Tad eh, tava pieredze ir, eh, bija ļoti pozitīva Madonā. Jā, jā, Tad viennozīmīgi. Paldies madoniešiem, Madona. Paldies madoniešiem, Madona rulē. Madrona rullē. <laughs> Tāpat kā vienmēr saka, Sigulda rullē. <laughs> Jā. Nē, Sigulda aizrauj. Sigulda ah. ir moto, Sigulda aizrauj. Jā, šeit ir mums kāda ziņa. Kristus ir augšām cēlies pateicība Dievam par jauniesveitīto priesteri Henriku, lai Dieva žēlstības, svētības, lai gudrība, mīlestība un prieks un palīdzība ikdienu kalpošanā ar prieku – gaidīsim Siguldā. Paldies tev, Henrika, atsaucies aicinājumiem. Slava kungam! Paldies! Kur tu būsi šo svētdienu? Tu esi Siguldā. Varbūt tu vari tad pie reizes uztaisīt nelielu reklāmu, kur tevi vēl varēs uh, sastapt, kur ir tavas primīcijas svētās mīsas? Ui, tas sarakstiņš diezgan garš, bet nu, nu, kā, nu, kā tas, kas brīnumu, tev atmiņā, jā. Man atmiņā īstenībā ir viss, ja godīgi. Jā. Ja, tad uh, sākums droši vien būs labi. Te pagrozīšos bišku pa semināru. Semināristiem arī vajag uh, manu klātbūtni noteikti, un tad piekdien būšu tur. Sestdien, 2011. ir svētā mīsa Cēsvēnē, es būšu tur. Tad uh, eh, 28. kas ir svētdiena, 12. tiekamies Siguldā. Un kas grib, tad arī var vakarā braukt uz pulksten sešiem uz Franciska baznīcu. Tur arī es būšu. Eh, un, eh, nu, protams, arī vēl tur tālāk, sestdienas, svētdienas ir pa vienai, divām misēm. Sestdienā, svētdienā visādās vietās sekojam līdzi. Noteikti informācija kaut kur kursē ir gan Liepājas diecēzē, gan Jelgavas diecēzē, būs arī eh, Rēzeknas Aglons diecēzē, tā ka viss kaut kur sanāks braukt, ja Dievs dos laiku un iespēju līdz nominātam. Aha. Ir kāds tīri praktisks jautājums, laika mums nav daudz, bet es gribētu, lai tu īsi atbildi, ko man darīt ar vilšanos, ka Dievs neatbrīvo no maniem netikumiem? Uh, es varu pievienoties klausītājiem, kas šo jautājumu uzrakstīja. Man šī vilšanās arī visu laiku ir. Um, un es pats sevi īstenībā ēdu nost ar to, ka es gribu, lai Dievs atbrīvo mani no šiem netikumiem bet tas izrādās, ka ir tas mans krusts, kas man jānes. Un, ja es to apzinos un saprotu, ka tur nav mana nespēja, bet gan dieva nespēja un viņa žēlsirdība un viņa mīlestība pret mani, uh, un ja es ticu tam, ka dievs mīl un dievs vada mani, tad tiem netikumiem nebūs nekāda iespēja, nekāda spēka attiecībā uz tevi. Un, uh, jā, tajos brīžos, kad es kaut kur no dieva novēršu kaut kādu, kaut vai mazāko acu skatienu, tie netikumi uzreiz būs klāti. Ar mani arī tāpat ir. Mēs esam tādi paši. Un, uh, lai tajā cīņā mēs neapjuktu, lai neiekristu tajā kārdinājumā, ka mums vajag tikt no tiem visiem netikumiem vaļā par katru cenu, jāparaugās uz Kristus krustu. Viņš jau, tā teikt, varēja uzvarēt grēku, uzvarēt nāvi, uh, un mūs visus augšām celt uzreiz bez krusta arī. Mierīgi, noteikti, mm -hmm. ka mhm. varēja. Bet viņš izvēlējās tieši šo veidu, lai mums arī kaut ko iemācītu, un viņš arī mūs aicina nest katram savu uh, krustu un sekot viņam. Un tad tā arī darīsim, un netikumam nebūs nekādas varas pār mums. Tad, tad tas ir arī pazemības ceļš. Uz tas savu, ir pazemības, uz savu iekšējo eh, pazemību, paļāvības jā. un eh, paklausības ceļš. Tā, trīs uh, ekspresa jautājumi, pēd, uh, nopietnais būs pēdējais, tad uh, <laughs> kas tev garšo? I, tu tagad būsi sestdienas sasvainē Siguldā Franciskos. Kas tev garšo? um, <laughs> ir tādas runas jau no izseniem laikiem, jau gan no bērnības, bet vēlāk jau, kad man iepazīna gari, tā teikt, uh, baznīcas vidē, tad eh, gan jau pa semināru izklīd runas, un tad līdz ar to arī pa visu Latviju izklīd runas, un vēl joprojām klīst. Esmu makaronēdājs, tā mani sauc, tā pasta. mani pazīst, un uh, es faktiski tikai to vien arī varu ēst, man nav nekādu iebildumu. Citi cilvēki saka, vai cik jauki viņš ēd makaronus. Ar, un tā. Makarons ar kečupu. arī <laughs> Un savukārt ir arī tādi cilvēki, kas saka, nu, viņš ēd tikai makaronus. Nu, tas tam galīgi nav normāli. nu, tā kā es, es pieņemu, tā teikt, nu, No jā. saldumiem. No saldumiem. Uh, ja godīgi, neesmu beigais saldumu mīlis. Mm. Varbūt agrāk bija, bet tagad kaut kā esmu atradinājies. Uh, vairāk jā, makaroni un uh, nu, beigu veselīgi droši vien, ka nav, bet uh, tas palīdz uzturēt uh, formu, slaidu. <laughs> un tad uh, tavi hobiji mēs runājām tādām garīgām lietām, bet tev ir arī kāds, uh, jā, hobijs. Jā, man, Kas tev uh, patīk? Kad, kad, darīt? ir, kad ir iespēja izrauties un uh, kad ir iespēja tā kā uh, to arī saorganizēt, man patīk komandas sporti, sevišķi florbols. Uh, neesmu individuālo sporta veidu piekritējis, man kaut kā vienmēr ir paticis būt tādā uh, kolektīvā komandā, <clears throat> un nezinu kāpēc, bet man parasti, kad es esmu tajā spēles azartā, man patīk tā kā uh, uz, uzkurināt, u, pamudināt, kā es tur varu visiem tur tā kā. Nu, aiziet, aiziet, aiziet, aiziet, aiziet, raujam, raujam, raujam. Es arī, esmu ļoti arī kaislīgs sporta fans. Es varu bļaut līdzi <laughs> Latvijas izlasē, vēl tur kam visādos sporta veidos, un arī sekot līdzi. Tas man laikam no tēva ir kaut kur iesēdēs. Jā, tad, eh, un tagad eh, pēdējais tāds eh, nopietnāks jautājums, un beigās es lūkšu raidījuma beigās tavu svētību klausītājiem. Mm -hmm. um, kas tev ir Jēzus? Jēzus, Jēzus Kristus. Uh, ceļvedis. Um, to droši vien varētu pavērst uh, plašāk, arī teoloģiski, visādos veidos, bet uh, galvenokārt ceļvedis. Un parasti tā gadās, ka kaut kur ejam it kā pa ceļu, bet tāpat laikā kaut kur nomaldamies, liekas, ka tas varbūt kaut kāds cits ceļš, varbūt nav pareizais, varbūt vajadzēja paiet atpakaļ, varbūt vajadzēja paiet kaut kur citur, lai saprastu, kur ir tas orientieris, uz kuru pusi jāvirzās, tad Jēzus ir kā šis ceļvedis, kas palīdzēs atrast to īsto virzību, īsto ceļu, un vienīgais ceļvedis. Tā teikt, citi, citi parasti būs vai nu uz kaut kurien citurieni, vai arī pilnīgi nekur, nekurienē. Uh, Uh, un tad Jēzus principā vienīgais ceļvedis, uz ko var paļauties. Un eh, tas ir arī tas ceļvedis, kas dara mani drošu, dara mani mierīgu uh, un tādu mierpilnu. Pirms uh, sveitības tad uh, rādījām arī klausītāji. Paldies, ka bija kopā ar mums. Paldies uh, rakstītājiem un arī uh, Valentīnai par uh, zvanu. Un šajā kafijas kauze Šīs kafijas pauzes viesis bija tikko ordinētais jauniesvētītais priesteris Henriks Rektiņš. Tad beigu svētība. Svarīgais Dievs, mēs pateicamies Tev par šo iespēju, ko Tu mums katram dāvā, ka Tu mūs katru esi īpaši izvēlējies, īpaši aicinājis, katru savā aicinājumā, kas ir tikpat unikāls kā mēs paši, ko Tu esi radījis – Mēs tev pateicamies par Radio Mariju, kas uh, tiek translēts Latvijā, ka cilvēki var uh, izdzīvot savu garīgo dzīvi ar šādu atbalstu, ko sniedz caur radio starpniecību. Mēs tev pateicamies par žēlastībām, ko tu dāvā katram no mums un lūdzam tavu svētību, nevis kā svētību, ko katrs priesteris cilvēciski var dot, bet tiešām tavu svētību, tavu garu, tavu vadību, visām mūsu ikdienas gaitām. Un uh, eh, dara kungs, lai arī caur šiem svētības vārdiem, kurus izteikšu, lai uh, katrs, kas eh, vēl šo svētību saņemt, lai to piedzīvo, lai tai atveras, ka tavs gars un tava vadība varētu virzīt viņus vienmēr pa tev tīkamiem ceļiem. Lai jūs visus svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Amen. slemieru ro, viņš mana klīns un glābējs, viņš patvērums un pamats drošs, uz kā bez bailēm stāvēt. Kāds saldiem mēliem izteikts lāsts, kā būtā mani caurdur, tad tvēros dievā taisnībā tā sirdī dzīvo un stūr. Slāva dievā dvēsele patveries no kārībām un grēkā, kad ļaunums galvu augstu ceļ, smēl spēku dieva spēkā, kad bagātība plaukst un zēļ, tad nepārdotai sirdī, jo mūsu sētiem tīrumi. Mans debesīs reiz mirdzē, slāvā Dievam, aleluja, viņš mans mantojums un prieks, mūžīgais un nemainīgais, viņš mans glābējs, mans Dievs. Uz Dievu skatu